Imagination Web Radio, Connie on Air. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Κώστας και ακούτε την εκπομπή Λάβστα ανεύθυνα» σήμερα Δευτέρα, όπως και κάθε Δευτέρα 7 με 9 στον Κόνιο Νέρ. Κλασικά, πριν πούμε οτιδήποτε για τις απόψινές μουσικές επιλογές, θα αναφέρουμε ποιου τρόπου μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας. Είναι κυρίω μέσω του site του σταθμού www.konypavlaner.com Εκεί μπορείτε να μα στείλετε email ή προτιμότερα να μπείτε στο chat και να τα λέμε ζωντανά καθώ τρέχει η εκπομπή οι σελίδες του σταθμού στα social media, στο facebook Κόνι Παύλα στο instagram Κόνι Ονέρ, κατ' Παύλα Web, κατ' Παύλα Radio, στο twitter στο Atoner Κόνι, φυσικά υπάρχει και η εφαρμογή του σταθμού, Κόνι Παύλα την κατεβάζετε και από το Play Store και από το iTunes, και ε, ειδικά για σας που αγαπάτε αυτή την εκπομπή μπορείτε να αναζητείτε όλες τις ε, προηγούμενες ηχογραφήσεις στο σχετικό group στο facebook γράφετε με ελληνικούς χαρακτήρες ραδιοφωνική εκπομπή απολαύστε ανέθινα και βρίσκεται εκεί σε post όλα τα, όλες τις περασμένες ηχογραφήσεις και σε κάθε post tracklist ώστε να ξέρετε τι περιμένετε να ακούσετε. Επίσης υπάρχει και το Mixcloud του σταθμού που ανεβαίνει ε, ξεχωριστά και η δικιά μου η αλλά και όλων των αγαπητών συναδέλφων. Οπότε ε, αν είστε πιο έτσι του minimal περιβάλλοντος ε, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να follow στον λογαριασμό του σταθμού και κάθε φορά που ανεβαίνει μια καινούργια εκπομπή και από μένα αλλά και από τους υπόλοιπους παραγωγούς θα τη λαμβάνετε σε mail. Οπότε ίσως έτσι μέσα στην ε, οχλαγωγία των social media είναι κάτι πιο σιγουράκι και πιο εύκολο να μην χάσεις ας πούμε τα, τον μπούσουλα. Ε, ιδιαίτερη μέρα σήμερα. Ε, έχει ξαναπέσει μάλλον Δευτέρα με την επέτειο του Πολυτεχνείου γιατί το θυμήθηκα ότι είχα κάνει και αφιέρωμα για τις επαναστατικές μουσικές. Και αφού το αφήσαμε αυτό, έχουμε κάνει εξάλλου και για τις επαναστατικές μουσικές, αλλά και για τραγούδια διαμαρτυρίας και τέλος πάντων όλη αυτή τη θεματική την έχουμε καλύψει νομίζω υπερπλήρως. Οπότε σκέφτηκα έτσι κάτι διαφορετικό και κάτι λίγο τρόποντινά κινηματογραφικό. Τραγούδια που γράφτηκαν για τους παρανόμους. Θα μου πείτε φοροβηγάς και αυτός παράνομος είναι για τέτοιους παρανόμους. Όχι, ξέρετε, αυτούς που έχουν το πέπλο του μυστηρίου και το δέος ας πούμε των ε, ή των ε, παράτολμων πράξεων. Κυρίως από την Αμερικάνικη κουλτούρα μας έρχονται αυτοί οι outlaws που λέμε και στο χωριό μου και κυρίως ε, country και folk μουσική τους έχει εξυμνήσει. Για την αρχή, ο βασιλιάς του είδους, ο Τζόνι Κάς, ένα τραγούδι που μιλάει για τις φυλακές και το πώς είναι να είσαι μέσα στη στενή και αν θυμάστε, ο Τζόνι Κάς είναι και ένας από τους καλλιτέχνες ο οποίος είχε κάνει και συναυλία μέσα σε φυλακές υψής της ασφαλείας. Johnny Cash λοιπόν, Folsom Prison Blues. Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a comin', it's rollin' around a bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps draggin' on. But that train keeps a rollin' on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, Always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Carpenters, rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. If they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Έχω την εντύπωση ότι η συγκεκριμένη ηχογράφηση είναι μέσα από τις ε, φυλακές. Πρέπει να είναι ε, πολύ ιδιαίτερο συνέστημα. Για σας τους ε, παλιούς ακροατές, αν θυμάστε εδώ τους ε, Pigeon Hall Project που είχαν έρθει καλεσμένοι, ο ένας κιθαρίστας, ο Λευτέρης που είναι και φίλος και γείτονας, μου είχε πει ιστορία ότι με προηγούμενο του συγκρότημα, τους Wigs, που παίζαν έτσι ελληνόφωνο ροκ είχαν κανονίσει και είχαν βρεθεί σε, στις ε, φυλακές ανηλίκων και είχαν κάνει συναυλία και μου είχε πει ότι ήταν έτσι πολύ έντονη εμπειρία. Μέλ Χάγκαρτ για τη συνέχεια σε ένα τραγούδι που είναι τρόποντινά ημιαυτοβιογραφικό Mama tried. Η μαμά προσπάθησε να νουθετήσει, να περιορίσει, να κάνει κάτι καλό για το σπλάχνο της, για τον ε, γιώκα της και καμιά φορά όσο και να υπάρχει τέτοια ε, υποστήριξη από το σπίτι είναι αυτό που λένε και οι ξένοι το κακό μήλο, the bad apple ο Μέρλ Χάγκαρτ λοιπόν, ο οποίος ε, στην πραγματική ζωή και όχι στη μυθοπλασία του τραγουδιού, έχασε τον πατέρα του από πολύ μικρή ηλικία και κατάφερε να μπει και ο ίδιος ε, στη φυλακή μόλις 14 ετών. Όμως, ε, όντας ε, αποφυλακισμένος, κατόρθωσε να ξαναστήσει τη ζωή του και να ε, μια πολύ σοβαρή μουσική καριέρα αυτό το κομμάτι είναι και ένα τρόπο έτσι να εξηλαιωθεί απέναντι στη μητέρα του η οποία λέει το τραγούδι ότι είχαμε και Sunday Learning ενώντα την εκκλησία και παρόλα αυτά δεν κατόρθωσε να τον ε, προφυλάξει από το να βγει στην ε, παρανομία. Merle Haggard, Mama Tried. First thing I remember knowing was a lonesome whistle blowing and a youngin's dream of growing up to ride. On a freight train leaving town, not knowing where I'm bound, and no one could change my mind, but Mama tried. The one and only rebel child from a family meek and mild, my Mama seemed to know what lay in store. About all my Sunday learning, towards the bad I kept on turning, till Mama couldn't hold me anymore. And I turned 21 in prison, doing life without parole. No one could steer me right, but Mama tried, Mama tried, Mama tried to raise me better, but her pleading I denied. That leaves only me to blame, cause Mama tried. daddy, rest his soul, left my mom a heavy load. She tried so very hard to fill his shoes. Working hours without rest, wanted me to have the best. She tried to raise me right, but I refused. And I turned 21 in prison, doing life without parole. No one could steer me right, but Mama tried. Mama tried, Mama tried to raise me better, but her pleading I deny That leaves only me to blame, cause Mama tried. Προσπάθησε λοιπόν η μητέρα του κακομύρη του Χάγκαρτ, δεν τα κατάφερε. Και να όμως που μερικές φορές τα κομμάτια μπορούν να βοηθήσουν εκτός από την εξιστόρηση και στην ε, εξηλαίωση. <coughs> ένα, πολλά, ένα από τα πολλά στοιχεία ας πούμε, της παρανομίας που ε, μαστίζανε, αν θέλετε, την ε, Αμερικάνικη Ήπειρο εκεί στις ε, απαρχές της Άγριας Δύσης ήταν ό,τι είχε να κάνει με ανεξερεύνητες περιοχές, με επαρχίες όπου δεν έφτανε το χέρι του νόμου και βέβαια υπήρχε μια πολύ μεγάλη κινητικότητα, είτε ήταν αυτή από τον ε, λεγόμενο πυρετό του Χρυσού, είτε από άπικους, είτε από αγρότες που θέλουν να βρουν καλύτερες εκτάσεις ας πούμε, για να στήσουν τους οικισμούς τους και οι περισσότεροι από αυτούς μέσα από αυτή την κινητικότητα ήταν και πολύ εύκολα θύματα για τους highwaymen. Οι highwaymen λοιπόν ήταν, ε, θα μπορώ να πω με έτσι πολύ ποιτική αιδεία, ε, ότι ήταν περίπου οι κλέφτες και αρματολοί στα δικά μας τα ιστορικά. Ήταν λοιπόν ληστές οι οποίοι ληστεύανε κυρίως ταξιδιώτες και αυτοί ε, συνήθως ταξιδεύανε με άλογο για να κινούνται και πιο γρήγορα και οι έφυποι ας πούμε highwaymen είχαν κατά κάποιο τρόπο πιο ψηλό έτσι, εγκληματικό στάτους από τους απλούς κλέφτες που κλέβανε πεζί. Το κομμάτι Highwayman του 1977 ε, έδωσε και την έμπνευση για να ονομαστεί το group The Highwaymen το οποίο επρόκειτο ε, για ένα ας πούμε super group της country σκηνής, μια dream team ας πούμε, γιατί αποτελείται από τον Johnny Cash, Waylon Jenkins, Willie Nelson και Chris Christopherson. Ε, το 1985 φτιάχτηκε το group και διασκευάστηκε το συγκεκριμένο τραγούδι. Τι λέει λοιπόν το τραγούδι για μια ψυχή η οποία μετεμψυχώνεται τέσσερις φορές. Η πρώτη της ζωή είναι σαν ένας ε, του δρόμου, μετά ένας ναυτικός, μετά ένας ε, οικοδόμος στην οικοδόμηση του φράγματος ε, Hoover και στο τέλος σαν ένας ε, πιλότος ενός διαστημόπλου. Όλα αυτά βέβαια έχουν έτσι το χαρακτήρα του τυχοδιοκτισμού και της ε, περιπέτειας. Και φυσικά το γόητρο αυτής της ε, παρανομίας. The Highwayman λοιπόν και Highwayman. I was a highwayman. Along the coach roads I did ride, with sword and pistol by my side. Many a young maid lost her baubles to my trade. Many a soldier shed his lifeblood on my blade. The bastards hung me in the spring of 25 but I am still alive. I was a sailor, I was born upon the tide. With the sea I did abide. I sailed a schooner around the Horn of Mexico. I went aloft And when the yards broke off, they said that I got killed. But I'm living still. I was a dam builder across a river deep and wide, where steel and water did collide. A place called Boulder on the wild Colorado I slipped and fell into the wet concrete below. They buried me in that great tomb that knows no sound. But I am still around. I'll always be around, around, and around, and around. I fly a starship across the universe divide. And when I reach the other side, I'll find a place to rest my spirit if I can. Perhaps I may become a highwayman again. Or I may simply be a single drop of rain but I will remain. And I'll be back again and again and again. Αυτός ήταν ο Highwayman από τους Highwaymen, super group όπως είπαμε και πριν, με Willie Nelson, Johnny Cash, Christofferson κτλ. κτλ. Καλησπέρα και στην ε, φίλη συνάδελφο Κατερίνα που τα πάμε και από εδώ, από κοντά και τα λέμε και ε, μηνυματικός, τσατικός, υπάρχει τέτοιο επίρρημα. Νομίζω ε, σπουδαίο κομμάτι για Highwayman είχε και η Λωρίνα Μακένιτ και ίσως το πρώτο της έτσι μεγάλο σουξέ που τη μάθαμε και το ελληνικό κοινό. Ε, υπάρχουν λοιπόν τα κομμάτια που δοξάζουν έτσι ανώνυμους παρανόμους και υπάρχουν ε, και κομμάτια που μιλάνε με ε, επώνυμα, ονοματεπώνυμα βασικά. Towns Van ο οποίος στην αρχή έγραψε ένα κομμάτι για δύο παράνομους που είναι φίλοι και αλωνίζουν τη χώρα και μπλέκουν σε ιστορίες, ο Πάντσο και ο Λεύτη. Και ενώ δεν το σχεδίαζε, στην πορεία κάποιοι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν αν ο Πάντσο είναι ο Πάντσο Βίλα, ο γνωστός ήρωας της ε, Μεξικανικής Επανάστασης του 19ου αιώνα. Ε, ο ίδιος δεν το είχε σκεφτεί, αλλά ξέρετε πώς συμβαίνει μερικές φορές με τέτοια ε, φιολογήματα. Άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχουν ε, πολλά κοινά με τον χαρακτήρα που έπλασε για το κομμάτι Πάντσο εμπλεύτη και με τον ίδιο τον Πάντσο ε, Βίλα της Μεξικανικής Επανάστασης. Αν μη τι άλλο, αν είναι να παρανομήσεις έτσι τέτοιους παράνομους, τους συμπαθούμε και εμείς λιγάκι παραπάνω. Living on the gonna keep you free and clean. Now you wear your skin like iron, your breath's as hard as kerosene. You weren't your mama's only boy, but her favorite one it seems. She began to cry when you said goodbye. You sank into your dreams. Pancho was abandoned, boys horse was fast as polished steel, wore his gun outside his pants for all the honest world to feel. Pancho met his match, you know, on the deserts down in Mexico, and nobody heard his dying words. That's the way it goes. And all the federales say could have had him any day. They only let him hang around out of kindness, I suppose. Well, Lefty, he can't sing the blues all night long like he used to. The dust that Poncho bit down south ended up in Lefty's mouth. The day they laid poor Poncho low left his split for Ohio, and where he got the bread to go. Oh, there ain't nobody knows. And all the federalists say they could have had him any day, and only let him slip away out of kindness, I suppose. out Pancho Phil. Left living in a cheap hotel. The desert's quiet and Cleveland's cold. So the story ends, we're told. Pancho needs your prayers, it's true. Save a few for Lefty too. He just did what he had to do. Oh, now he's growing old. golly sake, we could have had him any day. Only let him go so wrong. Out of kindness, I suppose. A few great federales say they could have had him any day. They only let him go so wrong out of kindness, I suppose. Towns Van Zandt, Pancho and Όπως καταλαβαίνετε, ε, αν και το αφιέρωμα είναι γενικά για τους ε, παρανόμους, ε, κυρίως θα μας απασχολήσει country folk μουσική και κουλτουρολογικά ας πούμε, κυρίως έτσι αυτή της άγριας δύσης τα κατορθώματά τους και τις περιηγήσεις τους που διαμόρφωσαν ε, την Ήπειρο αυτή, που είναι η υπερδύναμη που ξέρουμε σήμερα. Καλησπέρα εκτός από την Κατερίνα, στον φίλο Φώτη, στον Σταμάτη και στον Γιώργο που μας γράφει μετά από το ε, λιωμάζωμα. Ωραία αίσθηση να ξεκουράζει μετά από έτσι τόσο έντονο σωματικό κάματο. Steve Earle για τη συνέχεια μας περιγράφει ε, μια ολόκληρη εποπτεία που συνέβη σε έναν δρόμο, Copperhead Road. Ο αφηγητής του κομματιού ονομάζεται John Lee Πέτιμορ ο τρίτος, του οποίου ο πατέρας και ο παππούς ε, ήταν και οι δύο ενεργοί στην κατασκευή του Moonshine. Το Moonshine, για σας που δεν ξέρετε, ήταν το οτιδήποτε υποκατάστατο ε, του αλκοόλ και ε, αυτό κατασκευαζόταν κυρίως σε παράνομες ας πούμε αποθήκες στην εποχή βέβαια της ε, ποταπαγόρευσης. Ε, κάναν λοιπόν και οι τρεις τους οικογενειακά αυτή την ε, δουλειά της απόσταξης στο, στην επαρχιακή Johnson Country, στο Tennessee όλα αυτά. Ο, ε, παππούς του Πέτιμορ ε, συνέχεια την ε, κοντινή πόλη για να αγοράσει προμήθειες για το αποστακτήριο που είχε στήσει μέσα στο δάσος κοντά στον Copperhead Road. Ε, ο πατέρας του Πέτιμορ ε, μετακινούσε το Moonshine, το απόσταγμα δηλαδή το παράνομο, στο Knoxville κάθε εβδομάδα μέσα σε ένα παλιό αστυνομικό περιπολικό το οποίο είχε αγοράσει από μία δημοπρασία. Σύμφωνα με την, ε, τα οικογενειακά ιστορικά, ένας ε, αγοραστής ε, απείλησε κάποια στιγμή τον John ε, Pettimore τον Senior στον Copperhead Road και σκέφτηκε να τον παραδώσει στις αρχές, να τον συλλάβει. Όμως αυτό δεν έγινε ποτέ γιατί ο μικρός, ε, ο πέτιμορο τρίτος δηλαδή, σκοτώθηκε σε ένα βίαιο αυτοκινηστικό δυστύχημα στον ίδιο ακριβώς δρόμο, πηγαίνοντας για τον Όξφιλ για να δώσει την ε, παράδοση, την εβδομαδία παράδοση. Έτσι λοιπόν, ο ιός ε, γράφεται στο στρατό την ημέρα των γενεθλίων του και τον στέλνουν για δύο δύο θητείες στο Βιετνάμ. Είναι λίγο περίεργο αυτό το σύστημα στην Αμερική. Οι κληρωτείς ε, θητεία δύο ετών, ενώ οι θελοντές μπορούν να κάνουν μέχρι και τέσσερα χρόνια. Όταν γυρνάει λοιπόν ξανά στο σπίτι του, αποφασίζει να χρησιμοποιήσει την έκταση στον Copperhead Road για να φυτέψει μαριχουάνα, χρησιμοποιώντας ε, σπόρους από την ε, Κολομβία και το Μεξικό. Και ε, καταφεύγει σε τακτικές για να μην τον πιάσει η δίωξη από αυτές που είχε διδαχτεί από τον ε, πόλεμο του ενάντια στους ε, Είναι τόσο σπουδαίο το κομμάτι για το ίδιο το Τενεσί, καθώς έχει πουλήσει πάνω από 11 εκατομμύρια αντίτυπα και κάποιος φορέας εκεί δημοτικός το έχει ανακηρύξει ως το 11ο επίσημο ε, τραγούδι της ε, πολιτείας του Τενεσί. Steve Earle, Copperhead Road. Well, my name's John Lee Pettimore. Same as my daddy and his daddy before. You hardly ever saw granddaddy down here. They only come a town about twice a year. You buy a hundred pounds of yeast, and a copper line. Everybody knew that it made me shine. I'm a revenue man, on a granddaddy bad. Headed left a holler, everything had. For my time, but I've been told, never come back from Copperhead Road. whiskey and a big black Dutch. Bought it at an auction at the Mason's Lodge. Shots of candy share painted on the side. Just shot a coat of primer, then looked inside. Well, him and my uncle tore that engine down. you remember that rumbling sound? And then the sheriff came around in the middle of the night. Heard mama crying that something wouldn't right. He's headed down to Knoxville with a weekly load. You can smell a whiskey burning down Copperhead Road. Vibe Radio will take you among the stars. Well, I was thumbing from Montgomery. I had my guitar on my back when a stranger stopped beside me in an antique Cadillac. He was dressed like 1950, half drunk and hollow eyed. He said, It's a long walk to Nashville. Would you like to ride, son? I sat down in the front seat. He turned on the radio. And them sad old songs coming out of them speakers was solid country gold. Then I noticed the stranger was ghost white pale when he asked me for a light. And I knew there was something strange about this ride. He said, Drifter, can you make folks cry when you play and sing? Have you paid your dues? Can you moan the blues? Can you bend them guitar strings? He said, Boy, can you make folks feel what you feel inside? Cause if you're big star bound, let me warn you, it's a long, hard ride. Then he cried just south of Nashville, and he turned that car around. He said, This is where you get off, boy, because I'm going back to Alabama. As I stepped out of that Cadillac, I said, Mister, many thanks. He said, You don't have to call me Mr. Mister. The whole world called me Hank. He said, Ripper, can you make folks cry when you play and sing? Have you paid your dues? Can you mourn the blues? Can you bend down guitar string? He said, Lord, can you make folks feel what you feel inside? But if you're big star bound, let me warn you, it's a long, hard ride. He said, drifter can you make folks cry when you play and sing? Have you paid your dues? Can you moan the blues? Can you up in them guitar string? He says, boy, can you make folks feel what you feel inside? But if you're big star bound, let me warn you, it's a long, hard ride. If you're big star bound, let me warn you, it's a long, hard ride. You know, you got a lot of competition out there now, son. It ain't like it was in the 50s when I was here. I mean, you got Waylon Jennings, Willie Nelson, Guy Clark, Billy Joe Schaefer, David Allen Cole. And you even got my son, ε, νόμιμοι και παράνομοι και νόμιμες και παράνομες. <laughs> Αφήσαμε ήδη το πρώτο μισάωρο της ε, εκπομπής μας ε, πίσω. Αν συντονιστήκατε μόλις τώρα, είμαι ο Κώστας, είναι η εκπομπή «Απολαύστα Νέφνα» και έχουμε αφιέρωμα σε τραγούδια που γράφτηκαν για την παρανομία. Ε, μας γράφει εδώ ο Δημήτρης ότι η εποχή της αποταπαγόρευσης ήταν ε, έτσι εποχή που ε, ταυτίστηκε με διάφορες ε, πατέντες στη χημεία. Φαντάζομαι ο, ήταν ε, πολύ περίεργο, περίεργη απόφαση της αποταπαγόρευσης και γενικά λόγω τη εποχή. Και φαντάζομαι ότι πολλοί κόσμος έχοντας στερηθεί το αλκοόλ θα κατέφυγε σε λογιών λογιών πατέντες. Κατά σύμπτωση θυμήθηκα που μίλαγα κάποια στιγμή ένα φίλο ο οποίος είχε ε, μάθει να κατασκευάζει μπύρα μόνος του το οποίο είναι έτσι κάπως πιο εύκολο ας πούμε από το κρασί Απλά πρέπει να είσαι έτσι λίγο πιο ακριβής με τις δοσολογίες και να είναι έτσι όλα αποστηρωμένα και τέτοια. Πάντως είναι σχετικά πιο εύκολο, δηλαδή δεν έχεις να μαζέψεις ε, στα φίλια ας πούμε. Και τον ρώτησα πώς και σου ήρθε να ε, ασχοληθείς ας πούμε με το σπορ και μου έλεγε ότι όταν σπούδαζε στη Σουηδία και ε, εκεί οι νόμοι είναι πολύ αυστηροί σε σχέση με τη χρήση του αλκοόλ και επειδή υπάρχει ας πούμε και πρόβλημα αλκοολισμού ε, το κράτος έχει πολύ ψηλή φορολογία στα, στις φιάλες και το κάνει έτσι σχεδόν ασύμφορο ας πούμε να πιεις δύο-τρεις μπύρες και έτσι απίβδησε ο φίλος και είπε κάντε εσείς ό,τι θέλετε, εγώ θα φτιάξω τη δικιά μου μπύρα. Αμέσως μετά το σπότον και μισή, ο David Alan Coe ήταν αυτός, The Ride. Δεν είναι ακριβώς ε, παρανομία, αλλά είναι ένας ε, νέος, ο οποίος παίρνει, ε, κάνει το stop για να ταξιδέψει στην ενδοχώρα και τον παίρνει ένας ε, μυστήριος τύπος, ο οποίος το ρωτάει αν είναι μουσικός, αν θέλει να ε, πάει ψηλά την τέχνη του, τη μουσική του και έχουν έτσι μια συζήτηση αν αξίζει δεν αξίζει και τελικά εκεί στην τελευταία στροφή ανακαλύπτουμε ότι αυτός που πήρε τον David κούρσα, τα ρίφ αν θέλετε, ε, είναι το φάντασμα του Hank Williams, ο οποίος είναι και η επιτομή ας πούμε της ε, country μουσικής. Μας γράφει και εδώ ο φίλος ε, Φώτης ότι του αρέσει country όταν έχει και ωραίες ιστορίες. Νομίζω είναι καταξοχήν έτσι storytelling μουσικό ιδίωμα. Σκέφτομαι το μεταξύ ότι πόσο έχουν ρομαντικοποιηθεί ας πούμε όλοι αυτοί οι παράνομοι μα, τόσα κομμάτια και πόσα western ας πούμε έχουν βγει και πόσες έτσι αρχιτυπικές ε, ε, αντρικές φιγούρες ας πούμε, ο Τζον Βέιν, ε, η Μπονάντσα και όλοι αυτοί και κάνω την αντιπαραβολή ότι ε, εδώ στα δικά μας δεν έχουμε ακραία δύση, έχουμε ε, βάρβαρο νότο και αν μιλάμε για οπλοκατοχή ας πούμε ε, τα πράγματα στην Κρήτη δεν είναι φαντάζομαι καθόλου ρομαντικά. Και κυρίως επειδή από ό,τι όλα δείχνουν όλα σχετίζονται κάπως και με το εμπόριο των ε, ναρκωτικών. Τέλος πάντων, ας παραμείνουμε στους ε, παλιούς καλούς, αθώους, παράνομους. Μάικλ Μάρτιν Μέρφι και είναι και ο καλλιτέχνης που ε, τσίμπησα και τη φωτογραφία για το πρόμο της απόψινής εκπομπής, ο οποίος έχει ένα ολόκληρο άλμπουμ με τέτοιες έτσι μπαλάντες που εξιστορούν ε, ιστορίες Desperados. Ε, Gunfighter Ballads and Trail Songs, τα τραγούδια του μονοπατιού, ξέρετε, αυτοί που θα ταξιδεύανε από καβατζόδρομους για να μην γίνουν αντιληπτοί. Big Iron και φυσικά δεν μιλάμε για το σίδερο του σιδερώματος. To the town of our rode a stranger one fine day. Hardly spoke to folks around him, didn't have too much to say. No one dared to ask his business, no one dared to make a slip. The stranger there among them had a big iron on his hip, big iron on his hip. It was early in the morning when he rode into the town. He came riding from the south side, slowly looking all around. He's an outlaw, loose and running, came the whisper from each lip. And he's here to do some business with a big iron on his hip. Big iron on his hip. In this town there lived an outlaw by the name of Texas Red. Many men had tried to take him, and that many men were dead. He was vicious and a killer, though a youth of 24, and the notches on his pistol numbered one in 19 more, one in 19 more. Now the stranger started talking, made it plain to folks around. Was an Arizona ranger, wouldn't be too long in town. He came here to take an outlaw back alive or maybe dead. And he said it didn't matter, he was after Texas Red. After Texas Red. Wasn't long before the story was relayed to Texas Red. But the outlaw didn't worry, men that tried before were dead. Twenty men had tried to take him, twenty men had made a slip. Twenty-one would be the ranger with the big iron on his hip, big iron on his hip. The morning passed so quickly it was time for them to meet. It was twenty past eleven when they walked out in the street. Folks were watching from the windows, everybody held their breath. They knew this handsome ranger was about to meet his death, about to meet his death. There was 40 feet between them when they stopped to make their play. And the swiftness of the Ranger is still talked about today. Texas redded not cleared leather, for a bullet fairly ripped. And the Ranger's aim was deadly with the big iron on his hip. Big iron on his hip. It was over in a moment, and the folks had gathered round. There before them lay the body of the outlaw on the ground. Oh, he might have went on living, but he made one fatal slip when he tried to match the ranger with the big iron on his hip. Big iron on his hip. Big iron, big iron. when he tried to match the ranger with the big iron on his hip, big iron on his hip. Όλη αυτή ε, η σημειολογία, το μεγάλο σιδερένιο στο γοφό του, ε, μου θυμίζει κατευθείαν έτσι looky look και αυτές τις ε, ταμπελίτσες που βάζανε οι άπικοι στα χωράφια τους. Θυμάμαι η αγαπημένη μου γέλαγα πάντα το διάβαζα που έλεγε «Ξένε, θα φυτέψω ε, μαρούλια σε αυτή τη γη και μολύβι σε όποιον την πατήσει». Έτσι αυτά τα πολύ συμβιλικά, απειλητικά ε, ε, ταμπελάκια ε, απέναντι στους ε, Desperados. Ένας τέτοιος ε, outlaw λοιπόν, ένας παράνομος στο τραγούδι του Michael Martin Murphy ο οποίος ε, δεν καταλάβαινε τίποτα, κανείς δεν τον άγγιζε μέχρι που βρήκε τον νόμιο του, έναν ranger ο οποίος τον ξέκανε και δεν υπολόγισε καλά ο παράνομος το μεγάλο σιδερικό που είχε στο γοφό του νιώθεις καμιά φορά ότι αυτά τα κομμάτια είναι έτσι και σαν ε, δημοτικά τραγούδια, ότι ναι μεν γράφτηκαν ας πούμε στα 50s ή 60s, αλλά θα μπορούσαν κάλλιστα να μας είχαν έρθει από εκείνες τις εποχές. Το άλμπουμ αυτό του Μάρτιν Μέρφυ αξίζει όλο. Έχει έτσι και φοβερό εξώφυλλο που ποζάρει ως άλλος ε, έτσι με κατάμαυρα ρούχα. Είναι έτσι full ψαρωτικό. Άλλος ένας ε, τεράστιος κύριος αυτής της ε, μουσικής, ο Woody Γκάθρι, Και για σας που είδατε την ε, ταινία με τον ε, Bob Ντίλαν, θα θυμόσαστε και την τεράστια εκτίμηση είχε ο Dylan στον Guthrie, μέχρι που του είχε γράψει και τραγούδι. Εδώ λοιπόν στο κομμάτι του Pretty Boy Floyd είναι στην ουσία ένα κομμάτι διαμαρτυρίας το οποίο ιδεοποιεί, ιδεολοποιεί τον ε, παράνομο Charles Arthur για τους φίλους Pretty Boy Floyd ο οποίος ήταν μια ηρωική φιγούρα που ό,τι πρωτότυπο έκλεβε από τους ε, πλουσίους, από τις τράπεζες συγκεκριμένα για να βοηθήσει τους ε, φτωχούς. Το τραγούδι λοιπόν τον ε, αντιμετωπίζει σαν έναν ε, σύγχρονο Ρομπέντο Δασόν ο οποίος ε, ξεπληρώνει υποθήκες από χρεωμένα νοικοκυριά, αφήνει φαγητό σε οικογένειες που λιμοκτονούν και εν ολίγης αντικατοπτρίζει τον, ε, το κοινό αίσθημα του θυμού απέναντι στους ε, οικονομικούς ε, θεσμούς στη διάρκεια του κράχ του 29. Ε, το κεντρικό μήνυμα του κομματιού αυτού του Woody Guthrie είναι ότι ενώ κάποιοι μπορεί να σε κλέψουν με εξάσφαιρο, άλλοι το κάνουν με πένα και μελάνι. Έτσι μια ωραία ε, αντιπαραβολή. Έτσι υπογραμμίζοντας την ε, ηθική χαροκοπία των τραπεζιτών ενάντια σε αυτό που φάνταζε σαν ηθικότητα ενός ε, παράνομου. Έχουμε έτσι όλα τα στερεότυπα εδώ σε αυτό το κομμάτι, η αρχιετυπική ε, φιγούρα ε, σχεδόν μυθική του παράνομου της εποχής του Κράχ, ε, έχουμε την κριτική απέναντι στο τραπεζικό σύστημα και βέβαια τα ε, ηθικά δίληματα. Ε, ένα τέτοιο κομμάτι ε, κάπως ε, ενισχύει και την ε, δημόσια συμπάθεια για το πρόσωπο του Pretty Boy Floyd. If gather round me children, pretty boy Floyd an outlaw. Oklahoma knew him well. It was in the town of Shawnee. It was Saturday afternoon. His wife beside him in his wagon. As into town they rode. There a deputy sheriff approached him in a manner rather rude, using vulgar words of language. And his wife she overheard. Pretty boy grabbed the log chain and the deputy grabbed his gun. And in the fight that followed, he laid that deputy down. There's a many a starving farmers the same old story told How this outlaw paid their mortgage And saved their little home Others tell you of a stranger That come to beg a meal And underneath his napkin left a thousand dollar bill. It was in Oklahoma City. It was on a Christmas day. There come a whole carload of groceries with a letter that did say, well, you say that I'm an outlaw, you say that I'm a thief. Here's a Christmas dinner for the families on relief. Now it's through this world I ramble. I see lots of funny men. Some will rob you with a six gun. Some with a fountain pen But if uh, through your life you travel, and if uh, through your life you roam. Φοβερό, ε, ακόμα κι αν είναι MP3, ε, κλείνεις τα μάτια, απολαμβάνεις ε, το, την εξιστόρηση και φαντάζεσαι ότι είναι κάποιο έτσι πολυκαιρισμένο βινίλιο. Μην πω και δίσκος ε, γραμμοφώνου. Pretty Boy Floyd για έναν ε, σύγχρονο τότε, το 2030 δηλαδή, ε, Ρομπέντο Δασόν, ο οποίος έκανε το καλό και το ηθικό. Λιμένανε λοιπόν την ε, Δύση και τις επαρχίες, οι παρανόμοι και αν ο νόμος δεν μπορούσε να τους πιάσει πέταγε το μπαλάκι στο κοινό και καμιά φορά με ένα ωραίο καροτάκι. Επικηρυγμένοι λοιπόν και όπως έχουμε δει και πολλές φορές τα Λουκι Λουκ να διακομωδείτε όσο πιο επικίνδυνος ήσουν, τόσο πιο πολύ, πολλά χρήματα υπήρχαν έτσι, για την ε, επικήρυξη. Το φοβερό είναι ότι τόσα χρόνια μετά ε, στο 2025 υπάρχει ακόμα το επάγγελμα αυτού ο οποίος ε, κυνηγάει φυγόδικους. Ο, ίσως όχι τόσο ε, έτσι, επικίνδυνους εγκληματίες όσο φυγόδικους οι οποίοι πρέπει να επιστρέψουν για κάποιο λόγο να λογοδοτήσουν στην δικαιοσύνη. Bounty Hunters υπάρχουν λοιπόν και άμα το ψάξετε υπάρχουν και διάφορα έτσι reality που δείχνουν τις περιπέτειές τους. Αν λοιπόν ε, ήσουν πολύ επικίνδυνος, είχες και μεγάλο ποσό και αν ήσουν πάρα πολύ επικίνδυνος, τότε η προκήρυξη, επικήρυξη συγγνώμη, το έλεγε ξεκάθαρα.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 Αφιέρωμα στους ε, παρανόμους. Εδώ η κλάς στο law Ένα κομμάτι που είναι πολύ διασκευασμένο. Ε, η αρχική εκτέλεση από τον ε, Bobby Fuller and his crickets. Ε, οι κλάς κρατήσανε τους στίχους ε, ίδιους πολέμησα τον νόμο και ο νόμος ε, κέρδισε. Έχει ενδιαφέρον αν ε, ακούσετε την διασκευή που έχουν κάνει οι Dead Kennedys, που είναι έτσι σαφώς πιο γκαζωμένοι, οι οποίοι έχουν έτσι και μια τσαχπινιά στους στίχους, γιατί ο, ε, Τζέλο Μπιάφρα το αλλάζει το στιχάκι και υπογραμμίζει «I fought the law and I won». έχει ενδιαφέρον να το τσεκάρετε και αυτό. Ε, οι Rolling Stones έχουν ε, και αυτοί έτσι μια συμπάθεια, αλλά εδώ ίσως είναι το πιο, πώς να το πω, creepy τραγούδι της ε, λίστας, Midnight Rambler. Είναι ένα blues rock ε, κομμάτι και στην ουσία αφηγείται την ιστορία ενός serial killer ε, και η ιστορία είναι, του, η στίχη δηλαδή του κομματιού είναι χαλαρά εμπνευσμένη ε, από την πραγματική ιστορία του στραγγαλιστή της ε, Βοστόνης, The Boston Strangler, Albert DeSalvo. Αν ε, κοιτάξετε στο Netflix υπάρχει και σχετικό ντοκιμαντέρ, είμαι σίγουρος. Το κομμάτι παραδόξως γράφτηκε όταν ο ε, Mick Jagger και ο Keith Richards κάνουν διακοπές στην ε, ε, Ιταλία και ήταν έτσι λίγο αντίθεση να είναι σε ένα τόσο φωτεινό και χαρούμενο μέρος και να γράψουν ένα τόσο σκοτεινό κομμάτι. By the way και ο Mick Jagger την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στα μέρη μας και δεν το ακούσε κανείς παρά μόνο φαντάζομαι όταν αυτός ε, έφυγε και έτσι ανέβασε στο account του φωτογραφίες εκεί από τα Χανιά, από την Γνωσό και ε, έγινε έτσι το σχετικό σούσουρο στους ε, fans του. Rolling Stones, Midnight Rambler. again. don't know. Όλα αυτά λοιπόν για τον ε, διαβόητο εγκληματία των ε, στραγγαλισμών στην ε, Βοστόνη. Από ό,τι τσέκαρα <laughs> υπάρχει όντως ε, ντοκιματέρ στο Netflix. Νομίζω το True Crime είναι έτσι βούτυρο στο ψωμάκι της ε, πλατφόρμας. Το 1972 κυκλοφόρησε μία ταινία η οποία ονομαζόταν Bad Company. Από εκείνη την ταινία ε, γράφτηκε ένα κομμάτι και το κομμάτι άρεσε τόσο πολύ στο συγκρότημα το οποίο το υιοθέτησε και για το όνομα του συγκροτήματος. Η Bad Company λοιπόν με το ομώνυμο ε, κομμάτι το οποίο είναι τι άλλο, μια ρομαντικοποίηση ακριβώς όλων αυτών των παρανόμων της ε, αμερικάνικης άγριας ε, δύσης και έτσι ένα σύμνος για το περιπετειώδες και ασυμβίβαστο πνεύμα τους. Και γράφει εδώ το άρθρο από το οποίο σας διαβάζω ότι έτσι αυτές οι αδούλωτες ψυχές ας πούμε είναι κάτι που μπορεί να ε, συγκινήσει ανεξαρτήτως ε, φίλου, άντρες και γυναίκες μπορούν να ταυτιστούν έτσι με κάποιον ο οποίος ε, ας πούμε δεν μπαίνει στα καλούπια ή δεν δέχεται κανόνες. Και νομίζω και σε αυτό το επίπεδο είναι που τους εντό εισαγωγικών τους θαυμάζουμε και όχι ας πούμε γιατί μπορεί να σκοτώσανε κάποιον. Και υποθέτω ότι και γενικά ε, έτσι αυτή η Desperados μπορεί να ήταν έτσι πιο light ε, κλιματίες. Bad Company, Bad Company. destiny. they call me. η έκφραση, ο τίτλος, ε, η στίχη του κομματιού <clears throat> τι μας θυμίσει ε, τις ε, μανάδες μας που κλασικά μας προειδοποιούσαν ε, να μην ε, κάνουμε κακές πάρες <laughs> και να μην ε, καταλήξουμε κι εμείς εν δυνάμει στην παρανομία. Bad Company λοιπόν, το μόνιμο τραγούδι που έδωσε και τον τίτλο στο group. Ε, υπάρχουν διάφορες έτσι αγγλικές, αμερικάνικες εκφράσεις που εννοούν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Η έκφραση λοιπόν «blaze of glory», η λάμψη ας πούμε της, η σπίθα της δόξας, ε, αναφέρεται στο, ότι, στο να τελειώσει κάτι με έναν τρόπο έτσι θεαματικό και πομπόδι. Ε, κάπως σαν αυτό που περιέγραφε ο Νίλ Young, It's better to burn out than to fade away, κάτι τέτοιο. Το αντίστοιχο κομμάτι λοιπόν του Bon Jovi, Blaze of Glory, το οποίο είχε και φοβερό βίντεο κλιπ, το βλέπαμε στα 90s στο MTV και παθαίναμε πλάκα. Είναι παρμένο από την ε, western ταινία Young Guns 2, ε, εκεί σταμάτησε το franchise, δεν βγήκε κάποιο άλλο, το οποίο έχει γνωστούς και μη εξαιρεταίους πρωταγωνιστές, τον Εμίλιο Εστεβές, τον Κρίστιαν Σλέιτερ και άλλους. Εκεί λοιπόν ο Εστεβές ε, ενσαρκώνει τη ζωή του Billy the Kid ή όπως θα τον θυμόμαστε από το Lucky Luke, του Billy του Τρομερού, ενός διαβόητου κακοποιού, ο οποίος... Ε, σκοτώθηκε από το χέρι του νόμου μόλις τα 21 του έτη και ήταν υπεύθυνο για 9 έως 10 φημολογείται φόνους. Και κάπως έτσι ήταν λοιπόν και το τέλος του. Είναι Blaze of Glory. Φοβερό soundtrack, φοβερή slide κιθάρα εκεί και στην αρχή και στο τελείωμα και επίσης φοβερό βίντεο κλιπ κάπου εκεί στην Αριζόνα πρέπει να γυριστεί με αυτούς τους φοβερούς ε, γεωλογικούς σχηματισμούς. Μας γράφει εδώ και ο Όμηρος ότι ήταν υποψήφιο για Όσκαρ ε, τραγουδιού το 1991 και πήρε και Χρυσή Σφαίρα ε, για το καλύτερο τραγούδι που γράφτηκε για ταινία. Εν τω μεταξύ, ε, όλοι θυμούνται το Young Guns 2, κανένας ε, μάλλον το 1 που ήταν ε, δύο χρόνια πίσω, το 1988. Ε, ακούσαμε μέχρι στιγμής ε, αρκετές ιστορίες από κυρίως άντρες κακοποιούς, τι κυρίως, μόνος δηλαδή, εδώ θα ακούσουμε την ιστορία για το πιο γνωστό ζευγάρι παρανόμων ever. Το χρονολογικό πλαίσιο πάλι ίδιο, η Αμερική της ε, κρίσης του ε, 29, The Great Depression είναι η, ονομασία της κρίσης, το οποίο το βρίσκω έτσι πολύ ταιριαστό, ε, η μεγάλη ύφεση. Ε, διαβόητο λοιπόν ζευγάρι κακοποιών, ε, ληστεύανε τράπεζες αλλά και μικρά καταστήματα και αγροτικούς συνεταιρισμούς με την ε, συμμορία τους. Μάλλον η pop κουλτούρα έχει παραγωνίσει την υπόλοιπη συμμορία, ο οποίος ήταν ο μεγαλύτερος αδερφός του Κλάιτ, ε, ο ε, Buck Barrow και ο Raymond ε, Hamilton. Ε, είναι υπεύθυνοι αυτοί οι δυο τους για τουλάχιστον 12 ληστείες τραπεζών, αν και οι δύο τους προτιμούσαν να ληστεύουν πιο πολύ μικρά καταστήματα και αγροτικά βενζινάδικα. Η συμμορία των δύο πιστεύεται ότι σκότωσε τουλάχιστον 9 αστυνομικού και αρκετούς πολίτες και το ζεγάλι τελικά σκοτώθηκε σε νέδρα από αστυνομικού κοντά στην πόλη της Σαλίν στο Μπένβιλ Πάρις στη Λουζιάννα. Η φήμη τους ξαναζωντάνεψε και εδρεώθηκε στην αμερικάνικη pop κουλτούρα το 1967 στην ταινία του Άρθουρ Πέρν, «Μπόνι και Κλάιτ». Κάποια χρόνια μετά ήρθαν ένα άλλο έτσι, φοβερό ζευγάρι που δεν είχε κλιματίσει όμως, να μας τους ε, ενσαρκώσουν και αυτοί με τη σειρά τους. Σέρς Κέινσμπουργκ και Μπριζί Μπαρτό, Μπόνι and Clyde. Vous avez lu l'histoire de Jesse James Comment il vécu Comment il est mort Ça vous a plu, hein Vous en demandez encore Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Bonnie. À eux deux, ils forment le gang Barrow leur nom. Bunny Parker et Clyde Barrow. Bunny and Clyde. Bunny and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit. Il faut croire que c'est la société m'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi On prétend que nous tuons de sang-froid. C'est pas drôle, mais on est bien obligé de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Chaque fois qu'un policeman se fait buter. Qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer pour la police, ça ne fait pas de mystère. C'est signé Clyde Barrow, Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger, de s'installer tranquille dans un meublé trois jours, voilà le tac tac tac. Des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Un de ces quatre, nous tomberons ensemble. Moi je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble. Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi, Bonnie, je tremble pour Clyde Barrow, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. De toute façon, il ne pouvait plus s'en sortir. La seule solution, c'était mourir les a suivis en enfer. Quand sont morts Barreau et Bonnie Parker, Bunny and Clyde, Bunny and Clyde. decade later, and our passion for music still grows. Records keep on spinning, and we keep broadcasting. 10 years connoisseur. Air. We keep broadcasting, you stay tuned. Μπήκαμε αισίως και στην τελική ευθεία του τελευταίου ημίωρου και γιαπόψε. απόψε. Κι αν συντονιστήκατε μόλις τώρα, είμαι ο Κώστας, είναι η εκπομπή Λάφστα Νέφινα», αφιέρωμα σε Outlaws, Desperados και λογιών λογής, λογής λογιών ε, παρανόμους. Εδώ οι Eagles, Outlaw Man, χρησιμοποιούν ε, τη στερεοτυπική, αρχιτυπική εικόνα, ας πούμε, ενός ε, παράνομου της ε, Δύσης ο οποίος ε, περιφέρεται για να κάνουν παρομοίωση και το πώς είναι η ζωή μιας ε, μπάντα η οποία συνεχώς περιοδεύει και δεν έχει σταθερή αιστεία και δεν έχει και έτσι, διάθεση για δέσμευση και για να ρίξει κάπου άγκυρα από το concept album του 1973 Desperados, το οποίο έχει έτσι όλο τέτοια παρόμοια θεματική. Ε, η Alman Brothers Band για τη συνέχεια με το Midnight ε, Rider και ποιος είναι αυτός ο καβαλάρης του μεσονυχτίου είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι συνέχεια στο κυνηγητό ζώντας την κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία και είναι αποφασισμένος να ξεφύγει από ό,τι τρέχει να φύγει μακριά. Ε, το νόημα του κομματιού είναι ανοιχτό σε διάφορες ε, ερμηνείες αλλά πραγματεύεται κυρίως για θέματα από τη μία απελπισίας, από την άλλη αποφασιστικότητας και μια αίσθηση ότι κάποιος, ο αφηγητής δηλαδή του κομματιού, είναι συνεχώς ο outsider ή ο παράνομος. Ε, ξανά και ξανά, σαν εποδός, ακούμε στο κομμάτι την ε, αναφορά ενός τελευταίου ασημένιου δολαρίου, the last silver dollar, σαν ε, σύμβολο ε, αισιοδοξία ή ας πούμε το ξελάσπωμα της τελευταίας στιγμής. Έχει ενδιαφέρον καθώς ετοιμάζω αυτά τα αφιερώματα, γιατί καταρχάς μαθαίνω και εγώ πράγματα και μπορώ να κάνω συσχετισμούς, όπως επί παραδείγματι, να δω από πού έχει πάρει το όνομά του το ξακουστό ροκάδικο στην ε, Θεσσαλονίκη. Τόσα χρόνια το άκουγα και δεν ε, μπορούσα να φανταστώ που ε, είναι η πηγή της έμπνευσης. Εδώ λοιπόν, Alman Brothers Band, Midnight Rider. Νομίζω μία φορά Woody Guthrie δεν είναι αρκετή για την ε, σχετική εκπομπή απόψε. Την ε, ιστορία του διαβόητου Jesse Woodstone James 5 Σεπτεμβρίου 1847, 3 Απριλίου 1882 ε, γνωστός και εν συντομία ως ε, Jesse James διαβόητος ληστής τραπεζών και τρένων από την πολιτεία του Μιζούρι ήταν ένα από τα διασημότερα και διαβόητα μέλη της συμμορίας των αδερφών James, διάσημος και όταν ζούσε και βέβαια θρυλική φιγούρα της Άγριας Δύσης μετά τον ε, θάνατό του. Η συμμορία του έδρασε πολλά χρόνια. Ο ίδιος και ο αδερφός του Φρανκ ήταν ε, σε ηλικία 16 ετών μόνο ε, αντάρτες των Νοτίων κατά τη διάρκεια του Αμερικάνικου Εμφυλίου Πολέμου και μάλιστα είχαν κατηγορηθεί και για θηριωδίες εναντίον στρατιωτών των ε, Βορείων. Μετά τον πόλεμο, μέρη διαφόρων συμμοριών λύθεψαν τράπεζες, ταχυδρομικές άμαξες και τρένα. Ε, κάποια χρόνια η δράση της συμμορίας ατόνισε, αλλά ύστερα κορυφώθηκε τη δεκαετία από το 1866 έως το 1876 και ε, τα πράγματα θα συνεχίζαν με ε, πάπυρον αν δεν είχε προδοθεί από τον ε, Ρίτσαρτ Φόρτ, ο οποίος τον πυροβόλησε για να πάρει την κρατική αμοιβή για το κεφάλι του, την ε, επικήρυξη που λέγαμε και πιο πριν. Woody Guthrie, Jesse James. Just about the worst gun battle ever out on the western plain And a bunch of cowboys run a run-in with Jesse James. Come a cow, cow, yicky, come a cow, cow, yicky, yicky, yay. Run into Jesse James, boys. Run into Jesse James. The guns went off like thunder and the bullets fell like rain. Come a cow cow yicky, come a cow cow yicky yicky yay. The guns went off like lightning, and the bullets fell like hail. Was on our way to Denver on the old Dodge City Trail cow cow yicky, come a cow cow yicky yicky yay. And in that bloody battle with Frank and Jesse James, my partners fell around me with bullets in their brains. Come a cow cow yicky, come a cow cow yicky yicky yay. Frank and Jesse James Boys, they robbed that midnight mail. They bank an express station and broke the county jail. Come a cow cow yicky, come a cow cow yicky yicky yay. If you're afraid to fight, boys, if you're afraid to die, you would better stay out of the badland where the red hot bullets fly. Come a cow cow yicky, come a cow cow yicky yicky yay. If you're afraid of dying, if you're afraid of death, you'd better stay at home, boy. they out of just as fast. Come a cow cow yicky, come a cow cow yicky yicky yay. Come a cow cow yicky, come a cow cow yicky yicky Πάλι η όμορφη αίσθηση η παλιακή του βινιλίου, τον υπέροχο Woody Γκάθρι. John Phillips, Me and My Uncle. Μία ιστορία για δύο παρανόμους από το Κολοράντο, θείος και ανιψιός, ταξιδεύουν μαζί στο δυτικό Τέξας, εκεί κερδίζουν μια παρτίδα πόκερ στο Σανταφέ και ε, δραπετεύουν για το Μεξικό ύστερα από ένα πιστολίδι, από μια ενέδρα. Το κομμάτι περιγράφει μια ιστορία γεμάτη εξαπάτηση, βία και προδοσία, κορυφώνοντας όταν ο αφηγητής μας ε, εξιστορεί πώς σκοτώνει τον ίδιο το θείο του για να καρποθεί τον χρυσό που κλέψανε. John Phillips, Me and My Uncle. Me and my uncle went riding down from Colorado, West Texas bound, and we stopped off in Santa Fe. That being the point, that's about halfway. Besides, it was the hottest part of the day. We led our ponies into a stall. Went to the bar, boys, bought drinks for all. Two days in the saddle my body hurt. It being summer, I took off my shirt. Tried to wash off some of that dust and dirt. West Texas cowboys all over town with gold and silver. They're loaded down. Just back from Roundup did seem a shame. So my uncle starts a friendly game called Hello Jack, and winner takes the game. From the beginning, my uncle starts to win, and them cowboys they mad as sin. Some say he's cheating but that can't be. Cause my uncle, he's as honest as me. And I'm as honest as a Denver man can be. One of them cowboys Took a bottle cracked him on the jaw. Cracked him on I winged another. Jaw. Doubt he'll see old. In the confusion, my uncle grabbed the gold. And we hightailed down that road to Mexico. So here's to cowboys, and here's to gold. Here's to uncle. God rest his soul. He taught me well, boy. Taught me, taught me well, all I know. Taught me so well, boy, that I took his gold. And I left him laying by the side of the road. And I left him laying by the side of the road. And I hopped tail down that road to Mexico. Αυτό ήταν φίλες φίλοι, άλλη μια εκπομπή απολαύσταν έφυνε έφτασε στο τέλος της. Ελπίζω να απολαύσατε αυτό το αφιέρωμα. Εγώ το χάρηκα πολύ και γιατί έτσι σπάω και ένα στεγανό που είχα ότι έλεγα ότι δεν μου αρέσει country καθόλου. Ίσως βέβαια αυτά τα κομμάτια είναι και ο αφρός ας πούμε αυτού του ιδιώματος, είναι τα πιο έτσι λυρικά, πιο... όχι τόσο, πώς να το πω, βλάχικα. Ε, νομίζω ότι έτσι αν άκουγα πιο σύγχρονη κάτρι μπορεί να την ε, βαριόμουν.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 Georgia, he was looking for a soul to steal. He was in a bind because he was way behind and he was willing to make a deal. When he came across this young man sawing on a fiddle and playing it hot, and the devil jumped up on a hickory stump and said, Boy, let me tell you what. I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too. And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you play pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul, cause I think I'm better than you. The boy said, My name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet you're gonna regret, cause I'm the best as ever been. Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard. Cause hell's broke loose in Georgia and the devil deals the cards. And if you win, you get this shiny fiddle made of gold. But if you lose, the devil gets your soul. opened up his case and he said, I'll start this show. And fire flew from his fingertips as he rosined up his bow. And he pulled the bow across the strings and it made an evil hiss. And then a band of demons joined in and it sounded something like this. finished, Johnny said, Well, you're pretty good, old son. But sit down in that chair right there and let me show you how it's done. Fire on the mountain, run, boys, run. The devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread pan, picking out dough. Granny, does your dog bite? No child knows. devil bowed his head because he knew that he'd been beat. And he laid that golden fiddle on the ground at Johnny's feet. Johnny said, Devil, just come on back if you ever want to try again. I done told you once, you son of a bitch, I'm the best there's ever been. He played, Found a mountain, run, boys, run. Devil's in the house of the rising sun. The chicken in the bread pan, picking out dough. Granny, we a dog bite, no child, no. rapid heartbeat. Euphoria. Do you want one? I believe, I believe, I believe.